yohanna simore jeetati kono yeesu fayi haari oliwe janngo e mum subaka law o rutti to galle allah to yimɓe fof ɓattimo o jooɗi o woni e janginde ɗumen sariyankoɓe ɓe e farisee'en ɓe gaddi debbo tawanoɗo ina jina darni ɗum e yeeso yimɓe fof mbimo ceer o debbo ko jakkaɗo ina jina e nder sare he moussa yamari min yomin mbardu rewɓe wawiɓe ni kaaƴe anne holi ko mbiɗa hen ɓe mbiruno noon ko ƴewtidademo beele eɓe mbawa takkudemo kono o tukki o woni e windirde feɗendu makko e leydi nde tawno aɓe jokkuno e namnade o tukkiti o wiɓe yomo meeɗa bakkodinde e mon weddomo hayre adande nde cagal ɗum o tukki kadi o woni e windude e leydi nden ɓe nani ɗin konnguli ɓe jaari gooto gooto ko heccuɓe ɓe gadi yaade ko kanko e debbo o darinoɗo e yeeso makko o tan keddino ɗon e hakkunde yimɓe he e on saha kanko yeesu o tukkiti o wi debbo o debbo holi toɓe goni mata hay goto fawani e ma kuugal debbo o jaabi wii hay gooto ceerno o wii miin e hooram ne kay mi fawata e ma kuugal ya kono woto bakkodingo heddi heen ko o ƴatti kadi konngol o wii yimɓe ɓe ko miin woni annoore aduna kala dewɗo e am yahata e nder niɓɓere heɓata annoore ngurnam nde ndeen farisen ɓe mbimo aɗa setano hoorema wadde seedan faguma gonɗani o jaabiɓe o wi hay sino tawi mi setanimo hooram seedan fagam ina gonɗi gati mboɗa andi to gummimi e to paami kono onon on ganda wona to gummimi wona to paami onon ñawoton ko ñawore aada en kono min mi ñawata hay goto ndenne dey so tawi nyawde heptimami nyaworam gongdat sabu mi wona goto gati baba nelɗomi o wondi koye am ina winda e sariya mon he so tawi seedeji ɗiɗi kawri e konngol seedam faago mumen gongɗi min muɗo settono hooram kadi baba nelɗomi o ina settonomi e dow ɗum ɓe namnimbo woni to baba ma woni o jaabiɓe o wii on ganda wona min wona babam sinno oɗon gandunomi on gandanno babam ne yeesu haalanno ɗin konnguli kone janginanno e nder galle allah he e sara nokku ɗo lehe sadak ɗe gonnoɗo hay gooto jagganimo saabu waktu makko yonano taw o wiɓe kadi mboɗoni yahate ma on jiilomi kono mayido ton koye bakkatuji mon to jahanmi to on mbawa arde toon nden ardiɓe yahuda en ɓe mbi o wi en mbawa arde to o jogori yahde to mati ɗum firti ko o wartot kadi o wiɓe jeyoɗon ko les jeyami ko dow jeyoɗon koye o aduna kono min mi jeyaka e makko ko ɗum waɗi mbimi on mayda ton ko e bakkatuji mon gati so on gonɗinani ko min woni goɗɗo o mayɗo toon koye bakkatuji moon ɓe mbimo holiyan o jaabiɓe o wi gonmi koko mbiyanmi on gila adan ko ko faati e moon moɗo jogui ko heewi ko ponmi haalde e ko ponmi ñawde kono lelɗomi o ko gongiyante te ko nanmi omo haala ko ko ɗum woni ko kabranmi aduna o ɓe paamaani o haalanannooɓe ko baaba o e nder ɗum o wiiɓe so on jowii ɓii neɗɗo o ndeen mo on nganndu ko miin woni gooɗɗo o mo on nganndu mi waɗataa hay batte e baawɗam miin e hooram kaalatmi ko ko baaba o jannginimi nelɗomi o wondi koye am o woppaanimi gooto ngati mbaɗanmi e kala sahaa ko ko weli mo ɗo haalata ɗum ɗo heewɓe gonɗinimo nden o wi yahuda en gonɗinnoɓe mo ɓe so tawi on keddima e konngolam ko on almuɓam tigirigi ma on gandu gonga o te ma gonga o rimɗin on ɓe jaabimo ɓe mbi minen komin iwdi ibrahima kadi min meeɗani wonde maccuɗo hay goto holino mbawirɗa wiide mamin dimɗine o jaabiɓe o wi e gonga e gonga muɗa wiya on kala bakkodinowo ko maccuɗo bakkar maccuɗo jeetake e galle ha abada kono ɓiɗɗo jeeyete hen ha abada nden noon so tawi ɓiɗɗo o rimɗini on ma on gon rimɓe tigi rigi mboɗa andi ko on iwdi ibrahima nden ne deyi oɗon jiilo warde mi saabu konngolam natani on min kalananmi on koko jiimi to babam onon noon mbaɗaton koko nanirɗon baaba mon ɓe njaabimo ɓe mbii baaba amen ko ibrahima o wiiɓe sinno ko on ɓiɓɓe ibrahima on mbaɗanno golle mum kono oɗon njiilo warde mi min neɗɗo kaalanɗo on gongam mo nani e allah o ibrahima waɗani gere baaɗe noon mbaɗaton ko golle baaba mon ɓe mbiimo min gona harmud min jogi ko baaba gooto manam allah o wiiɓe sinno ko allah woni baaba mon on jiɗannomi ngati min giwmi ko to allah ngarmi wona min addi hooram ko kanko nelimi mate wona haɗi on faamde haalam ko on mbawa heɗade konngolam ko ibilisa woni baaba mon te mbaɗaton ko muuya baaba mon o woni barowo gila e fuɗɗode o meeɗa wonde e goonga sabu goonga ala e makko so tawi o haali fenaande o remi tan ko ngesa makko sabu ko penowo ko kanko woni baaba mum fenaande kono min kaalanmi ko goonga ko ɗum waɗi on gonɗinanimi holi e mon bawɗo rokkude dalilu mi bakkodini kadi so tawi kalanmi ko gonga holi ko waɗi on gonɗinanimi neɗɗo allah heɗoto haala allah kono onon on keɗatako sabu on gona yimɓe allah yahuda en ɓe jaabimo mbimo komin mbi ko a samarite aɗa moola seyɗeneji ko ko gonga o jaabi o wi mi moolaka seyɗani teddinanmi ko babam te onon oɗon jawimi min mi yiranaki hooram teddungal won jirantoɗomi ngal kadi ko on woni ñawowo o e gongoy gonga muda wiye on kala deendo kongolam maayata ha abada yahuda en ɓe mbimi joni de laaɓi min ka molaɗo seyɗani ibrahima maayi annabaɓe ɓe maayi an noon mbiya kala denɗo kongol ma meeɗata mayde ha bada taani amen ibrahima maayi mataw kay a miijaki ɓurdemo fayodinde wona annabaɓe kadi maayi holito pawɗa hoorema o jaabi o wi sinno ko min teddinanno hooram teddungalam firtata hay batte kono teddintami ko baabam mo mbiyaton ko allah mon o kono onon on ngandaamo min moɗo andimo sinno mbinomi komi andamo mi wona penowo no monni kono moɗo andimo kadi moɗo reeni konngol makko tani mon ibrahima sumbino e miijo yiide ñalngu am o yiingu te o weltima ɓe mbimo a dañani taw hay duuɓi capanɗe joyi mbiya a yii ibrahima o wiɓe e gonga e gonga muɗo wiya on hade ibrahima woodde komi goɗɗo e dow ɗum ɓe kocci kaaƴe ngam weddademo kono o moyti o yalti galle allah o